Conversazioi ofte dauras tro longe. Plei multai homoi shatas interparoli cun aliai. Tamen, al multai causas malfacilon, fini conversazion en la giusta momento. Tion montras almenau actuala studajo. Dum la passinta iaro, plei multai homoi havis nur ege mal multain persona in rencontoin multai homoi suferas pro tio, char comunicado cae socia cun retigio estas basai homai besonoi. Almenau unu de fion ce tio multai homoi povas eviti, fini conversazion. Ciu en amica rondo, au ce interparolo cun bona amico, causas al ni malfacilon trovi finon, cae ce la provo trovi la giustan momenton por trovi el iron el la conversazio, ni nescias ciel fari tion. Tio estas la resulto de jus publicigita studajo de usonai psicologoi de la Harvarda Universitato cae de du aliai usonai universitatoi. La sciencistoi tiu cele interrete encetis occenses usona in partoprenantoin, prities lasta persona inter parolo, kiu estis daurinta unu gis quarte quin minutoin. Plei multae raportis pri conversatioi dum la actuala tago, au dum la tago antaue, cae tio concernis inter paroloin cun bonai conatuloi, cun amicoi au familianoi. Oni demandis pri la proprae desiroi fini la interparolon, cae ancao pri la taxo, ciam la vita al vidulo estus desirinta fini la conversazion. En dua studo, la esploristoi cunigis ducent quindec du test personoin cun fremda persono, por interparolo, cae pridemandis ilin same seque. La resulto? Se du homoi rencontigas persone, cae interparolas, tiam plei ofte tiu conversatio finigas ne convene, nome, je momento, en ciu nec unu, nec la alia persono principe volis finigin. Plei ofte, gi finigas signife pli mal frue, prescau neniam ocasis che ambau precise en la sama momento volis fini la conversazion, en ciu gi vere finigis. La tempa mal congruo inter la fino de la conversazio, cae la principe desirita fino, sumigis ofte ec alla duono de la interparola tempo. Fini interparolo in estas malfacile tial, char la cun parolanto plei ofte estas same afabla kiel oni mem, cae ciu ne donas signaloin, ciu li au sci volas fini la interparolon. Tio estas almena la supposo de la usonai esploristoi. Tio conducas al tio, che oni staras antau cun ordiga problemo. Ni nescias, ciam nia cun parolanto volas fini la conversazion. Plei ofte oni tamen ancau subtaxas, kiel la vid al vidulo tic-tacas, cae kiel malsamas la desirata dauro de la comunicado. Quelc foie entio cusigas ancau la causa por tre rapida fino, diras la esploristoi. Unu finas la interparolon, supposante che por la cun parolanto la interparolo dauris iam suffice longe, sed li au sci estus interparolinta ancora multe pli longe, se li au sci estus scinta che ancau la cun parolanto estas ege parolema homo. Per tiu studo, unu supposo confirmigas por la sciencistoi unu foion pli en plei maloftai casoi, du homoi volas la samon. Do, cun la sama sinteno, cae cun la sama i celoi iras al interparolo. Tio povus havi sian causon en tio, che la vid al viduloi plei parte restas secreto, al tiu oni povas al proximigi nur iomete, per daura comunicado.